Bai, egin ditugu uh, bi bilkura, eta beraz informazio guzia eman, eh, eman diegu uh, lehen bilkura hortana, uh, elduden orteko federal bat hori nola, nola entulatua dena, uh, zer aldatzen dena, eta federal bian ere goiten maginen uh, zer aldatzen zen ere, beraz uh, ara, gauza informazio guziak eman ditugu maigainan diegu ez egin dugu, eta utzi diegu demora pixka bat beren eh, baitan ere eh, gogoetatzeko, eta eh, bildugira berriz zel joan den aste eta hor, haiek boskatu dute, bai, hau batez, hau batez, mm. uh, galbat horretan egoitea. Sazua handi bat, ba, jadanik, be, iroren maila hainitz igaiten baita, eta, bo, ba, guretzat ere, berrikuntza bat, gira sobera, laki nora joaiten giren, zenta dudan eh, emaiten zen kundu eh, nagusia zen, be, bi taldeak eh, pixka bat ez dutera mm, txapelketa berdina jokatuko, bigarren taldeak eta lehen taldeak ukanen dute bakutsak beren txapelketa, eta hori zen dudan zartzen zen be, gehiena, zenta Nafarroan be elduetan da, talde bat, bakarrik lagun talde bat, eta denak lagunak dira. Eta hor, hor zen du da, e, eh, bi tale horrek behesiak eh, baitira txapelketan bederen. Eta ara, hortako e, desafio bat da, e, jokoariek beharko dute e, moldatu, e, baina ara.